الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يكون محمد الله سبحانه وتعالى kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hadha masiruna fi daras alhadith katika somo la hadithi barana bila hadithi وكنا khamis wa الخامس والعشرين mara ya mwisho tulikuwa tumepitia hadithi ya 25 hadithi ya Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu na leo tunaendelea na hadithi inayofuata hadithi nambari ishirini na sita na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين رجله صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة الكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت العباء عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. طيب الحديث السادس والعشرون حديث يا عشرين نسيته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala قال رسول الله sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu kila mapaso kila sehemu ya miunganiko ya mifupa kwa watu alayhi sadaqa hiyo sehemu ambayo inakutana mifupa ni juu yake sadaka ni wajibu kutolea sadaka kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila yawmin tatlu fihi shamsu kila siku ambayo inakuwa inachomoza jua yani kila sehemu ambayo mifupa inakutana au kila mfupa au kila kiungo kwa watu inabidi kitolewe sadaka, na hii sadaka ni kila siku ambayo linachomoza jua. Taajiru baina thnaini sadaqatun, kufanya suluhu baina ya watu wawili waliogombana ni sadaka. Kuta watu wawili wamegombana ukasuluhishe baina yao kwa uadilifu, hiyo ni sadaka. ar rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alayha au tarfau lahu 'alayha mataahu sadaqa. ar rajula, na wewe kumsaidia mtu fi dabbatihi, katika mnyama wake, katika kipando chake fatahmiluhu alaiha ukamnyanyua na kumweka katika huyo mnyama wake kama atakuwa hawezi kupanda mwenyewe wewe ukamsaidia yeye kuwa juu ya huyo mnyama wake au tarfa'u lahu alayhi mataahu sadaqa au ukamnyanyulia yeye juu ya huyo mnyama wake mizigo yake ni sadaka wal tayyibatu sadaqatun na neno zuri ni sadaqa wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun na kila hatua unayotembea kwenda kwenye swala ni sadaqa wa tumitu adha ani at-tariq sadaqatun na wewe kuondoa maudhi jiani ni sadaqa rawahu al-bukhari wa muslimun hadithi ameipokea al-imam al-bukhari na muslim عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كتوك ابو هريره رضي الله تعالى عنه فكيك امسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسيما انتم صلى الله عليه وسلم كل سلامة كل سلاما إيه؟ كل عضو au azmin au مفصل كل سلامة أي كل عضو أو عظم أو مفصل كلا kiungu au kila mfupa au kila mkatiko, yaani sehemu ambayo mifupa inakutana kwa makusudio ya usalama, imma viungo wa imma mifupa wa imma viunganiko vya sehemu inakutana mifupa minannas wa watu hapo aliposema kullu sulama wa hiya 60 wa 300 kullu sulama wa hiya 60 wa 300 sulama sasa so, ikiwa na maana ya viungo au mifupa au sehemu ambayo mifupa inakutana idadi yake ni mia tatu ni mia tatu thumma kana min annas ay kullu udwin au azmin au mafsili ay kullu udwin au عظم au mafsali min ibn adam min ibni adam kutoka kwa binadamu kila kiungo au kila mkupa au kila muunganiko wa mifupa kwa binadamu alayhi sadaqatu Ei, yajibu alayhi صدقة Ei, yajibu alayhi صدقة inawajibika kutolea hicho kiungo au huo mfupa au huo muunganiko baina ya mifupa miwili sadaka kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba binadamu katika umbile zuri umbile la sawasawa la kupendeza kwa hali hiyo sasa itakuwa inamlazimu kutoa sadaka kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anasema alayhi sadaka أي yajib alayhi ala كل عضو أي yajib alayhi ala كل عضو أو عم أو مفصل أن يتصدق بصدقته أن يتصدق بصدقة أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة تقابل تلك النعمة وتكون شكرا لها تقابل تلك النعمة وتكون شكرا لها عليه صدق أي يجب على كل عضو أو عظم أو مفصل أن يتصدق بصدقة ni wajibu juu ya kila kiungo au juu ya kila mfupa au juu ya kila makutano ya mifupa atolee sadaka an yatasaddaka bisadaka atolee sadaka tuqabilu tilka neema hii sadaka ni mkabala na hiyo ni kwa sababu viungo ambavyo mtu amejaliwa kwa sababu mifupa ambayo mtu amejaliwa kwa sababu miunganiko baina ya mifupa ambayo mtu amejaliwa hii ni neema kwa hiyo inabidi awe anatolea sadaka kwa ajili ya kukabili hiyo neema kwa ajili ya hiyo neema ambayo imejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala watakunu shukran laha na inakuwa ni shukurani kwa hiyo neema kwa hiyo viungo tulivyokuwa navyo mifupa tuliyokuwa nayo mikatiko ambayo iko katika miili yetu sio kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia ikawa ni basi bali inabidi sisi tuwe tunatolea sadaka kwa hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala كل يوم تطلع فيه الشمس هذا الوجوب يومي هذا الوجوب يومي هذا الوجوب يومي أي كل يوم min tului shamsi ila tuluiha fi lyaumi tali ay kull yaumin min tului shamsi ila tuluiha fi lyaumi tali hadha al wujub huu uwajibu ni wa kila siku mtu kutoa sadaka kwa ajili ya kushukuru huu uwajibu ni wa kila siku kila yaumin min shams ikawa na kusudia kila siku toka kuchomoza kwa jua eh kila yaumin min tulu'i shams ikiwa na maana kila siku toka kuchomoza kwa jua ila tulu'iha fil yawmi tali mpaka kuchomoza kwake siku inayofuata arba'a wa 20 saa masaa 24 mtu inabidi atolee sadaka viungo vyake atolee sadaka mifupa yake atolee sadaka mikatiko yake ambayo iko katika mwili wake thumma qala nabi sallallahu alaihi wasallam kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ta'dilu baina ithnaini sadaqatun ay tajidu ithnaini mutakhasimaini تجد اثنين متخاصمين أي تجد اثنين متخاصمين فتحكم بينهما بالعدل فتحكم بينهما بالعدل أي تجد اثنين متخاصمين فتحكم بينهما بالعدل فهذه صدقة فهذه صدقة تعدل بين اثنين صدقة أي تجد اثنين متخاصمين nakuta watu wawili waliogombana au katika maisha yako katika siku yako ukakuta watu wawili mutakasimaini waliogombana fatahkumu bainahuma biladil ukahukumu baina yao kwa uadilifu ukafanya suluhu baina yao kwa uadilifu fahadhihi sadaqatun hii ni sadaka hii ni sadaka ambayo ni katika sadaka za wewe ah, kushukuru neema ya viungo neema ya mifupa neema ya mafasi ambayo umejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala thumma qala sallallahu alayhi sallam wa tu'inu ar-rajula في دابته فتحمله هو عليها hapo alivyosema watuinu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alayha in kana la yastati in kana la yastati'u an yahmila nafsahu in kana la يستطيع an yahmila nafsahu إن كان لا يستطيع أن يحمل نفسه au kamsaidia mtu na ukamsaidia mtu fi dabatihi katika kipando chake fatahmiluhu alaiha ukambeba na kumfanya au juu ya hicho kipando chake ukamsaidia yeye kuwa juu ya kipando chake kupanda juu ya kipando chake inkana la yastati'u an yahmila nafsahu ikiwa ha, ha, hawezi kulibeba nafsi yake hawezi kupanda mwenyewe wewe ukaja ukamsaidia akapanda juu ya hicho kipando chake au tarifaulahu lahu alaiha mataahu sadaqa au ukamnyanyulia yeye juu ya hicho kipando chake mizigo yake hiyo ni sadaka yaani umemkuta mtu hawezi kupanda juu ya kipando chake ukamsaidia akapanda au ukamsaidia kubeba mizigo yake ukainyanyua na kuiweka juu ya kipando chake hiyo ni sadaka kwa hiyo hapa tunapata faida ya mtu kusaidia watu wengine hata kama ikiwa kutumia nguvu ambayo mtu anayo kwa hiyo sawasawa umekuta mtu kipando chake kinamsumbua sawasawa pikipiki au gari ukamsaidia au ana mzigo mkubwa hawezi kuubeba ukamsaidia kuweka juu ya kipando chake au alikuwa anatembea akaanguka ikawa ni shida kuinuka na mzigo wake ukamsaidia hiyo ni sadaka thumma qala sallallahu alayhi wasallam walkalimatu tayyibatu sadaqa na neno zuri ni sadaka alkalimatu tayyiba hiya kullu kalimatin تقرب إلى الله الكلمة الطيبة هي كل كلمة تقرب إلى الله هي كل كلمة تقرب إلى الله كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك والكلمة الطيبة صدق لأنه زور صدق الكلمة الطيبة هي neno zuri ni kullu kalimatin tukarribu ila Allah, linalomkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa الكلمة الطيبة هي كل كلمة تقرب إلى الله لكلا نين لنلوم كربش أمتك الله سبحانه وتعالى أقول نمبتي أمت ثواب والله سبحانه وتعالى كالتسبيه كما يربك وتسبيه سمى سبحان الله لنين الزوري والتهليل na tahlil yani kusema la ilaha illa Allah ni neno zuri wa takbiri na kusema Allahu akbar hili ni neno zuri wa tahmidi na kusema alhamdulillah hili ni neno zuri hii alkalmatu tayyiba wal amru bil ma'ruf na kuamrisha mema ni neno zuri wanahi anil munkar na kukataza munkar hili ni neno zuri wa qiraati alqur'ani na kusoma qur'an neno zuri aboshika msafu wako ukasoma ni neno zuri wa ta'limi ilmi na kufundisha elimu ni neno zuri wa ghairi dhalika na sio kwa haya kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya moja katika haya itakuwa ametoa sadaka sadaka ambayo inakuwa inakabili viungo vyake sadaka ambayo inakuwa inakabili vifupa yake sadaka ambayo inakuwa inakabili ile mikatikwa ambayo iko katika mwili wake na mtu asije akapuuza katika haya chochote kwa sababu binadamu hajui ni kitu gani ambacho kitamsababisha yeye kufaulu mbele ya mula wake na hajui ni kipi ambacho kitamwepusha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala Thumma qala an النبي sallallahu alayhi wa sallam, kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa wasallama wa bi kulli khutwatin na kwa kila hatua wa bi kulli khutwatin na kwa kila hatua tamshiha ila salati unayotembea kwenda kwenye swala sadaqatun ni sadaka kila hatua ambayo wewe unayokuwa unaipiga wakati unaendea swala na hakuna ambacho kimekutoa nyumbani kwenda kwenye hiyo swala isipokuwa ni kwa ajili ya swala hukusudii kitu kingine wao kilichokutoa ni swala kwa hiyo kila hatua ambayo utakayokuwa unaipiga kwenda kwenye hiyo swala sadaqatun ni sadaqa. Kwa hiyo ikiwa kutoka nyumbani kwako mpaka kufika kwenye swala hakuna unachokusudia isipokuwa swala peke yake, kila hatua moja, hata kama zingekuwa hatua elfu moja ndiyo kila hatua ni sadaka. Kwa hiyo itakuwa umehesabika hapa, kama hatua hizo ni elfu moja umefanya sadaka elfu moja hakuna shaka hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wasio ni wenye kukosa kwa hiyo mtu kutoka kwenda kwenye swala kadri hatua zake zinapokuwa ni nyingi ndivyo ujira wake unapokuwa mkubwa wa kule kutembea kwake kadhalika ilivyokuwa ibada ya hija kadiri mtu anapokuwa anatoka nchi ya mbali mpaka kufika eneo la kufanyia ibada ya haji malipo yake yanakuwa ni makubwa kuliko yule ambaye yuko karibu kadhalika yule ambaye utembeaji wake unakuwa ni wa mashaka kutoka huko anakotoka kuendea ibada kama ilivyokuwa swala kwenda anatembea kwa miguu na yule ambaye anayetumia kipando wa raha zake kabisa salati ah gari tivye akawa anatembea kwa urais huyu ambaye anatembea kwa shida pamoja na baridi inayokuwepo pamoja na giza kama ilivyokuwa swala ya alfajiri hali hiyo inayokuwepo huyu malipo yake yanakuwa ni zaidi ya yule ambaye anayetembea kwa urahisi ala kulli hal kila hatua ambayo mtu anaipiga kuiendea swala anakuwa anahesabika kwamba amefanya sadaka kama ilivyopatikana hadithi nyingine mtu anapokuwa na tawazo vizuri kabisa kama ambavyo ilivyofundishwa na dini ya Kiislamu akatoka ah, nyumbani kwake ikawa anaenda kwenye swala hakuna kilichokusudia isipokuwa swala hakuna kilichomtoa isipokuwa swala kenda swali za zake mbili basi uh, huyo mtu anasemehewa madhambi yake yaliyopita kwa hiyo kwa mtu ambaye anayetaka thawabu mbele ya mola wake ilikuwa kujihimu sehemu za swala ni aula zaidi kuliko kujihimu sehemu zingine lakini inawezekana mtu kwenye swala akachelewa lakini akiwa na safari au akiwa na ishu ya kwenda kupuliza au akiwa na ishu ya shamba hachelewi hachelewi yani anatoka kwa wakati kabisa lakini kwenye swala kuendea swala pamoja na hizi thawabu zilizopo mtu anachelewa hakadha insan hivi ndivyo alivyo binadamu yani kwenye mambo ya kheri anajichelewesha lakini katika mambo yale Ah, ya kawaida ya dunia anakuwa mstari wa mbele lakini ah, muislamu akaye anajua kwamba kila hatua yeye anayepiga kuiendea swala basi inakuwa inahesabika kwamba yeye ametoa sadaka anasema watumitu ladha ani tariki na wewe kuondoa maudhi njiani ni sadaka hapo aliposema watumitu ladha ani tariki sadaqa imatatul yani إماطة الأذى يعني إماطة الأذى يعني إزالة الأذى عن الطريق إزالة الأذى عن الطريق إزالة الأذى عن الطريق والأذى ما يؤذي المارة والأذى ما يغضي المارة والأذى ما يغضي المارة من ماء أو حجر أو زجاج أو شوك أو غير ذلك ما في الأذى يعني إزالة الأذى عن الطريق anachokusudia ni kuondoa maudhi njiani waladha ma yudhi almarata, na maudhi ni yale ambayo yanamuudhi mpita njia. Waladha, na maudhi ma yudhi almarata, ni yale ambayo yanamuudhi mpita njia. Min ma'in, miongoni mwa maji, yani kama njiani kuna maji ambayo yanamuudhi anayepita yanawaudhi wanaopita, basi wewe kuondoa hayo maji kama umefanya sadaka au hajarin au jiwe jiani kuna jiwe ukaliondoa hilo jiwe kwa sababu linasababisha maudhi kwa wapitaji inakuwa wewe umefanya sadaka au zujajin au chupa au zujajin au chupa yani kuna chupa ukakiondoa hicho chupa itakuwa umefanya sadaka au shaukin au miba umeona miba sawa sawa iko chini au iko kwa juu muhimu hiyo miba inasababisha maudhi kwa wapitaji wao ukaiondoa inakuwa umefanya sadaka au ghairi dhalika au yasiyokuwa hai muhimu wewe ukaondoa maudhi ambayo yanakuwa njiani basi inakuwa umefanya sadaka wajaa fi riwayati wajaa fi riwayatin wayujzi'u من ذلك وجاء في رواية ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء وجاء في رواية ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى وجاء في رواية ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء min adhuha wa yujziu min dhalik, na inatosha hayo yote ambayo tumeyataja, hayo yote ambayo tumeyataja inatosheleza rakaatani yarkauhuma almar'u min adhuha, rakaa mbili anazoziswali mtu katika wakati wa dhuha. Huu wajibu wa sadaka ambao huku kwa ajili ya kila kiungo au kila mkupa au kila maksad inatosheleza rakaa mbili ambazo mtu anaziswali katika wakati wa swala ya dhuha katika wakati wa dhuha toka jua linapokuwa linanyenyuka likawa usawa wa kuki kwa muonekano wa macho mpaka kabla ya zawadi huu ni muda wa dhuha mtu anapokuwa anaswali rakaa mbili inatosheleza hayo yote hayo ambayo tumeyataja fa idha ista'malta هذه المفاصل فإذا استعملت هذه المفاصل فإذا استعملت هذه المفاصل في ركعتين تركعهما فإذا استعملت هذه المفاصل في ركعتين تركوهما من الضحى في ركعتين تركوهما من الضحى فقد أديت الشكر فقد أديت الشكر فإذا استعملت هذه المفاصل وتقوتمية هي بك وتقوتمية هي بجنب وتقوتمية هي بكبا في ركعتين تركوهما katika rakaa mbili unazoziswali wewe min adhuha katika dhuha faqad addaita shukra hakika umetekeleza shukurani itakuwa umehesabika kwamba umetekeleza shukrani itakuwa umehesabika kwamba tayari wewe umefanya jambo la wajibu katika hivyo viungo vyako au katika hiyo mifupa yako au katika hayo makutano ya mifupa kwa kama mtu vivu basi usishindwe pasigo kuswali rakaa mbili wakati wa dhuha sawa sawa huko msikitini huko nyumbani au huko shambani wakati wa dhuha unapofika swali rakaa mbili itakuwa umetekeleza shukurani juu ya hayo ambayo tumeeleza katika hii hadithi kwa hiyo hizo ndio taarikati chache kuhusiana hii hadithi insha Allah tutaendelea wiki ijayo